malgiusta laudo causas trompemon. Se che patroi laudegas la intelligentezzon de siai infanoi, tio causas premon por le etuloi. Giusta laudo funccias alie. Infanoi hodiau appenao debas faretti ion, por causi extason, cece patroi. La etulino iras la unua in pascio in sen flanken stumbli. Yes, Bonege via estas vera curistino, flut voce diras panio cae pacio. Au cela en lerne jigo, la sesia rulo plenumas sian unuan heim taskon, li pentru la lernean saceton. El stare, via estas artisto, laudegas la gepatroi la buntan mal ordon sur la papero la idaro volonte estas super de del laudo. Ia vere plei multai patrinoi cae patroi entusiasmigas pri la faragioi de siai infanoi. Ali flanke laudo estas considerata spezo de miracla ilo por pli fortigi la memfidon, por positive pli fortigi desiratan conduton, cae por veci potenzialoin sed primultigas la signoi, che laudo povas ancao esti contrauproductiva. Ni prifortigu la infanoin cae zorgu, che ili trovas harmonion en si mem, diras psicologo de la Universitato de Toronto. Sed por atingi tion, ni devas laudi la infanoin laula giusta maniero. Ciuin eraroin ge patroi povas eviti, Tion la psicologo montras en studajo quiu publicigis en faca periodajo. Cune cun collegoi li analisis ciel infanoe el cinio condutis post diversae laudoi. La etuloi, unu duono estis triara, la alia duono quiniaragia partoprenis en divena ludo. Se ili donis trafan respondon, ili ricevis diversain laudoin. Ci foie vi bonege faris tion, au vi estas tiel saggia. Se la esploristoi laudegis la intelligentezon de la infanoi, tio nascis nedesiritain consequenzoin. Se la etuloi havis la occasion fari tion, ili emis trompeti pli ol la aliai infanoi. Laudo estas pli complexa ol ni pensas, diras la psicologo el Toronto. Se la bona faro de infano estas laudata, kiel consequenzo el ties intelligentezzo, tiam el tio ec estas premo, cae timo prima el successo. Eraroi ja signifas, lau inversa concludo, che la intelligentezzo ja tamen ne estas tiel alta ancau troigita laudo, povas causi premon ce infanoi, che ili devus contentigi altegain tegain attendoin. Similain resultoin publicigis psicologino della Stanforda Universitato. Tutte sen depende della agio della infanoi, ca iunai homoi, si trovis ciam la saman schemon. Se lernantoi estis laudatai, prosia intelligentezzo, tio accelis ilian fieron, sed tiam tio efficis negative. La infanoi appenau povis prilabori mal successoin. Anstatau clopodi pli, ili rapide resignis, cae curagis nur occupigi pri facilai tascoi, en ciui ili certege brilis. Anstatau laudegi la intelligentezon de infanoi, che patroido laudu ilia in faroin. Exemple, bone farite, cae mi consideras tion aparte laudinda, che vi clopodis tiom. La psicologino observis che tiu spezzo de reago taugas pli por motivigi lernantoin plenumi malfacila in tascoin. Mal successo tiam ne estas considerata ciel pruvo por nesufficia intelligentezzo, cae ancora o consilo por nun espereble ne malcertigitae gepatroi. Bonvolu ne cessigi en tutte laudi la infanoin, char se la gepatroi clopodas subteni siain infanoin, tio ja estas vere bonega.